ويجي مشرق حتى مغرب روناهی بدت اجر تب بحرادة ويشيرين ببه مگو اف نعمت واحسان احسانش تیرنا گو کسی ایمان بتا خدا آني شهدا حق دايش بيرنا مدي حق رو تیدا جاري دبن یج آوه یج شير یج خمره یج هنگبی یج سلسبیل یج رحیق یج تسنیم یج حوضي کوسره والحاصل نعمة احسان خدا ناين حساب از هاتم آسمان دي جوية دي حتى از هاتم آسمان دنيوية مدي هيجا شف او دما اصوا بيم هاتم مكه اس بيم جبرائيل خاطج مخص يا محمد صبحي بيجا قوم إخوان بدي از شوما معراجي تشدي تي بيجا مقو اد ترسهم بوار نكن تصديقه منكن گو کی تصدیقات نکشی و ابو بکر صدیق تصدیقات بکر از رازهام حتی صفی میجا صفی کرد از درکتم با هجا عادت ابو جهل پیس او بی هر روش دو گفتا ما یا محمد تشوی دی چه دی تیگه چه زانیه لویر بولی دیسا پرسید نگوه شب دی از چومه بیت المقدسه شوی چوم معراج رب من مرا خبر دا میشی کوی را خبر دا می جنت و تشتی تیدا دید جهنم و تشتی تیدا دید ابو جهل گو هجبه قصت نکد توی آر ببی مگو تشتا خدا دایی ما نعمتا وی از کتم ناکم گو عجبا تدکاریش قوم خورا قصد بکی مگو هد کارم ابو جهل باکر اهل مکه ورن برهب ببن اهل مکه همی هاتن اسرابی مگود یا اهل مکه این بزانن شوی دی اشهره چومه بیت المقدسه خود تعالی از برم معراج حتی آسیمان حتی ما انبیاء دیتن از چوم عرش خدا ما خطاب حق تعالى ركير ويب مركير من جنة وجهنم ديتان شقاء تشديد بيجام أبو بكر بيجي صدقت يا رسول الله ابو جهل گو ام نه پرسا آسیمان که ام پرسا بیت المقدس دادی که البته ندید که اگر تبرزان بی چوانه کلامت راسته اگر نه وره دبیجه اسمام سکنی من نزا چوانه چون که ام شف بوری بین خدي تعالى امر جبرائيل كير قول ذي دقيقة ده بيت المقدس بأرض وآخ و وكتش وخوانين آب و کچ دين البرشا جامی جير بيان و مدي جبرائيل بيت محمد المقدس هبا آني دانیل برشا چاوه مر پله پلش مرا بیان دکرد گوتا مومد قوتا اهل مكة ابو بكر همود بجي صدقته میگو وقتی از جبرائیل هوای دا دشوای این کاروانی تیه بنی مخزومیا ری و تحتا دوکی و وندا بی بی مباکر و هرن فلان نوال دوا اول وی دیه چون دوا خوا دیتن وقت او کاروانی بینه هرن پرسی بیتن شوا کاروانی هاتن چون گوهتن وا تو دبین هوا وندو ببین یا نه گوتن ای والله دفا ما وندو ببین مدی دنگش هوای دهات ده گوهرن فلان نوالی دبا اول وی دیگه ام چوی ما دبا قدید آنی دما مسلمان سحکر کاروانیا ولی گفتن زحف کیف خوش بین صلوات دان تکبیر دان حمد خدا کرن لوی روشه در چار هزار موه مسلمان بین ملائکت الاسیمان زحف کیف خوش بین تکبیر و تحلیل دان ابو جهل گو اف سحرک مزنش یا محمد ما بري خدا أصحابان خواد تشتي مديتيش أجائب ومش ورا قصد ذكرى بحث نعمة جنة وعذاب جهنم ذكرى أو مفرح مسرور بيان لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال عليه السلام في عليه الصلاة والسلام امر کیا گفت که أمر خالص نبا خدا قبيل ناکه قال عليه السلام جلك مو فروجي هنا بينو برشي بين الوانا حسنه جلك مروف هنا حتى صفي عبادات جغير زحمة زحمته بين الوانا حسنه يعني الميج روجين ونجبو خدانا خيره ونينا بعدش حكيمة قوتية موقع عمل ریایی به هر وقتی موقع که خواهد تجیه کچویرید بکه به چسوی که داتشتاپه بکره قال علیه السلام روز قیامت موقع اول تینل البر حساب موقع قرآن و موقع حاطی کشتن حربی دا موقع دول من دو تعالى یه خوانداتا چه عمل قرآن مشه و روز جبو وشه تا دو خوانداتا خدا دبیجی کذبته ملائکت جی دبیجنی کذبته نجبو خدا بیته دگوتا داخل بیجن فلان کس خانده یا قنجه بیشی یه هاتی کشتن تی چرا هاتی کشتن حربی ده آد بیجی لریا تا دست ساتن کشتن خدا دبیجی کذبته ملائکت جی دبیجنی کذبته نجبو خدا بیته دگوتا داخل بیجن فلان کس جامعه پعلوانه یه مالدار تا چشوی مالی کر او دبیجی مهمی کر خیر و خیرات و صدقه کذبتا مرای کجی بیجنه کذبتا و خدا بیدانتا بلکی تا دبوتا داخل بیجن فران کس مرده. اول افد چن جهنمه حکیما گفتی موغ خالص اوه ولی خیرن خواه خواه بکه چا گنهن خواهی خواه بکه قال علیه السلام پیامبر علیه السلام گفت که روز قیامت خدا امری هنا دیگه بال جنت ده حتی بر دیوی نعمت و قصر جنت دبینه خدا امر دیگه و بزبرینن ببین جهنمی او دیکن قیر دیگرین دی بجن یا ربی دتا ام داخل جهنمی کریبیان جبریا دیتنا جنتی تا جنت نیشو من نکریبیا و تا ام در بیان جهنمی ریتی بیان جهنمی خودی تعالی دی بیجه هواش مفهه ناکرا هواش انسان فيه ذکرا عمل هوا ریایی بی اف جزای هوایا قال علی السلام وقتی خودی تعالی جنت چیکر گوتی ده خبر بده جنت بو اس حرام لسر مروف بخیل و منافق و ریاچی امام علی رضی الله عنه گوتی نیشان مروف ریاچی چار تشت هنه وقتی تنه به سسته به معده به خیرت العمل خوده وقتی لره خنا بجی هات و که خوشه وقتی خل مدحی وی دکن عمل خوا زیده دکن وقتی خل زموی دکن عمل خوا کم دکن کسی عمل جبو آخرت بکه خدا دنیا ویجی پیک کسی نو بین خو و خدا ده بصلحینه خدا نو بین وی و عبداده ده صلحینه حامد لفاف گوتیا وقت خدا بده یکی بده سی تشتا تشتادت یک جی اوه خدا علم دکی رسخیوی عمل پیناکه اوه او خداوی دکی جیران صالح حقی و نزانه جی اوه خدا در یه دعات لیبه دکی ریایی دکه خالص ناکه طیفه جبن اسرائیلیا هاتن لبر مقبره کی گوتن ورن دان میش بکی دعا بکی بلکی ملیک رابد و بدا بحثا منش بکه رابین میش کرن دعا کرن ورینی یکی سری خوال قبر کرا دوانی گوهم چشم دخوازن اول نهوت صالة اسمريم هيجا ذوق تحليام مرني سكرات موتج من شويا حجب كواس نهو مرني قال عليه السلام عليه السلام پیامبر علیه السلام گفت یک قدر شدة زحمة من نيل سلم ومنها هر وکی قدر سی صد در بن امام علی گوتیا پیامبر عليه الصلاة والسلام دید ملک الموت روحی کی دستینه گفت امانت اصحاب من رحمه لی بکرد اوی گو مزگینیش تر بیا محمد رحمه مش همیم و منا رحیه والله یا محمد وقت اس روحی کی دستینه اهلی جیره دیکن قیر اد بیجان اف والله مظلمی لی نکریه ما اجلیوی پیش و نانیه گنهم تیده تنینه حکی راضیه بقدر خدا به خدا خیر دبه حکی نراضی به گنهکار دبه هر روش از پینچ نقلال و هوا دنیرم از کچیک و مزنی هوا ناز دکیم والله از نکارم روحی پیوشیکی بستینم حتی خدا امری من نکه قال عليه السلام kaderi yan ravde ki ravde cenneti yan kurte ji kurte ye girin İmam Ömer ya, mirin her dar darik kudan şevk her şevk ki raki de çube movik kuvvetli bitti bikşine haçi şakati haçi muamirin veliye Abdullah kure Amri kure As گوتی هجا باب مد گوتا از دمینم عجیمایش وی موغل بر مرنه عقلی وی و ازمانی وی بیره چوا وصفه مرنه ناده حتی او خاکت بر کره وی گوتی بابو ده هجا و هارد گوتا ده تش مرا وصفه مرنه بگه گو کره من مرن نای وصفه کرد فقط از تشتی تیجه بیجن چوا چیا که لسر ملی ما روحی ملکن که در زیر دریخن هر حەفت طبقا آسیمان و کەدبن لەسەر ئەڕدێ ئەسم و بین و دارک تیر بینە وۆدا دۆرێک تێر شەوتنەوە جەسەدێ مدەبە هەر شەوتیکی ڕەکیدا چووبە بدنێ بکشێنن وەلیە قال علیه السلام اگر او همین زانن حیوانات تاجی بزن همه گوشت قلب نخورا ابدا پیامبر علیه السلام گفت که هجا به ازن خوده عیسی پیامبر میری ساخت دکران بعدش کافر و گفتنه یا عیسی ابن تساق دکی هیوی هیا نجدی و مره بن هیجا ساق بن شمره ساق بکه یه زمان اول میری گو هوا چی دبه گفتن سام کره نوح عیسی پیامبر علیه السلام ها در سر قبر که از سنت دیرین دعا کرد ساق بی سر خود درانی سر بی صورت بی همیس بی بی بی عیسی گوت اف چه پیراتی حال بکی زمان تده تو نبی گو اللهی مدنگی کی سحکه مزن رابین قیامت در ساعت بی بی گوت تشکنگی و مریگی گو اوه چار هزار سال از مریم هیجا سکرت و موتیج من طاموش من نچویم کسی بوی خلاص بش عذاب قبری لازم لسروی گرنا چار تشتا نمیش بکد صدقا بده قرآن بخوای زه تزبیحا بده لازم حفظ خوشش چار تشتا بکن جبرا وش خیانت وش سده و جبوله طهارتا که چی خواست بحی پاقش بکن قال علیه السلام و پاقش بکنش بوله لور عام عذاب قبرش ویه قال عليه السلام لسر ميجي خطف نده قرآن غلط نخوينه جماع لرمضان لروجه ده نكن لنوف مقبره ده نكن سفيان سوري قوتي حكي زح قبري بيرا خبرنا قبروي دبر روزي جرودي جنتي حكي بيرا خنينه دب كورتكيش ايجه هل شون حجي يجوان جوان لريدا مر ريدا قبري جيرا كولان كويت كما رشت ايدا دركت دك شوي بردن يك دي كولان او جوالي يك دي او جوالي هاتن جب ابن عباس رضي الله عنهما قوتن حال حوال ابا قو او جزاي ويا هما دين اليكيدا اگر هن ارده همیه جره بکولن وی ولی با دمو مش حجز فرين هرن فرصة افعالي ويش اهلي وي بکن دما زبرین چون پرساوی کرن گفتن والله قوموم توسموس کبلی دخلی و دفوتا قال علیه السلام هر روش ارد پینش نقلا باده که یا بنی آدم تل سر پشتا مره و دچی تی بیزی که مده تو تشتال سر پشتا من دخوی و کرم تا بخون لزی مده تو دکنی لسر پشتا من توی بگیر لزی مده تو خوشی لسر پشت آمد ده محزون ببیل زکی مده تو گنها دکی لسر پشت آمد ده بی عذاب دان زکی مده قال علیه السلام چقام ملیه هی قیراوی هی همی تش کنش غیر انس و جنات اگر او ملی صالح به که قیر و هاوارد بشه زوی کامه ببین جهمه اگر هوا بزنم یا جهمه چوانه وی هوا زوی کامه ببرم. اگر او موه نصالح به دیگه قیر و هاوارد بجه زوی گم نبه اگر هوا بزایم یا می چوانه هوا زوی کس نابرام دم آخر آددن لسر و دو ملائکتن رش هشین دینش آلی سری وی و دا جی بکن نمیش دو جه آلی ما و نون لورا گلک شیوا خوا ترک دایش ترسا ویجی آلی لنگا و دینه قدر ديو بابا اجر جرتبا او قدر ديو بابا دو بيجش اولي ما و لورا لسر ما چويا سكنيا البر امر ديو بابا خواهش ترسو فيجي شمل راست بته صدقين مید بيجش اولي ما و لورا جرج صدقات ما کرنش ترسو فيجي شمل چپي بته روجيد بيجش اولي ما و لورا او جرج تهنو برچی بیاش ترسو فيجي باشا هشيار دبا دبيجان تشدر حق محمد دا دبيجي او دبيم ايمان بوي هيا رسول خدايا دبيجن ايمان كاملة قبر وي فره دبا جير هيا جب كل كرامة خدا ونعمة وي خذ تعالى البعض كي صحف موسى عليه السلام دا قلت من نفسه خاكر يا شهدش نفسه خرا تو إله غير منين أسملك ملوكم أستنم شريك مرنين محمد عبد رسول منا چكسي راضي نبد بقضاء ما صبر نكي سر بلايا ما شكري نكي جبو نعمة ما قانع نبد بدان ما بلا رب غير مش خرب بقازات كسي سر صبح رابع محزون لسر دنياي بحج وكو أو عن ريجمه کسی شکایت و مصیبت که این خواه بگه او شکایت و مدکه کسی حرمت و دولمند کی بگره سبب دولمندیاوی دو بهری وی ضعیف دبن کسی جبو میری کی لوچه خواه بده حج وکو بیتا مبدست خواه خرا کری و حج وکو رومی که بدست خواه گردی هاتی حربه بمرا بکرد خود تعالی گوته یا ابن آدم کسی قناعت بکه غنیه کسی ترک و حسد بکه رحته، کسی ترک و حرام بکه دینوی خالصه کسی ترک و غیبت بکه محبت وی ظاهر دبه خیر وی قبول دبه کسیش خلقی دور کفش و سلیم دبه کسی خبردان وی گیم به عقلی کامله کسی راضی به برزقی هندک اوی باوری خدا هیه یا بنی آدم تا عمر خواه فنا کرد طلبه یا دنیای ده تب چه طلبه یا جنتی دکی خودی تعالی گوتیه دنیای حکی حریص تبه تویش خورا بکه خلام حکی زاهد تبه تب به وی یا بنی آدم چقه روشا ده چش عمر تا ده نزانی چقه روش رزق تا تی تحمدی ناکی نب هندی که قناعتا تا تی نب زحفیه تی خانو تا هیا یا بنی آدم چقه روش جنه که من رزقش تراتی چقه شیف ملیکت عملی تاوی دینه ترزقی مد خوی پی مد کی تدعاش مد خوازی از قبول دکم خیر مشتر نازل دبن شر تبور مفا بلند دبه خوش مولا ما از پیس تا از شتا فهه دکم تشم فهه ناکی تمش بیر دکی غیر مبیر خطینی تش ناساد ترسیج مکر و غضبم ایمن بی یا بنی آدم تسویف و توبه نکه به عمل رغبت و آخرت نکه تو قول عابدات بیجی تو عمل منافقات کی به داناشتر قناعت ناکی خدان بلا ببی صبر ناکی تو امر دکی بخیره تو بخوا ناکی تو نهی دکیش نقنجیه تو بخوا نهی نابی تحشمو به صالح دکی تن نشوایی تش منافقات عنری تشوایی چقا روژا هی عرض باد که یا بنی آدم تل سر پشتام ریوه دچیده بیزی که مده قبر باد که یا بنی آدم اسمالا تنیتیما اسمالا ما مؤوا بکب که صالح خراب نکه خود تعالی بشه یا بنی آدم مهون نخول قاندنه ده از هوا زحب ببه یان به نام پوا درکبه یان ها ما بکن یان منفعت کی بدن من یان دف آزاره کش بکن بلکی می خور قهوه کریه دهون عبادت می بکن شکری می بکن دهون صبح یوار تسبیح بدن اگر اول هوا آخر هوا انس و جن و ساخ و ملیک کچک و مزن و حر و عبد هوا همی جمع ببن لسر طاعت مهنگ مسقال ذره زیده نابل ملکی مده اگر هین همی جمع ببن سر گنها هنگ مسقال ذره که نابش ملکی مه کی جهده بکش نفس خور دیگه خود تعالی نحو جه عالمه عالم همی محتاج وینه هین وابن هینه ولی بین جزادان هین چه بشنن هینه و هین چه بچینن هینه و بدروین خود تعالی گوتیه یا بنی آدم یا عبادی من زیر و زیب دانه هواش هوا را خلق دا هین رزق من بخون هین لباس دا هین شکل نعمت من بکر هینو بگرنن اون لسر طاعت من بکن ریا riya, بکن واسطه بول ریا جنت ده ش آجر beraber. هوا دنیا گرتیا هوا اف زیر و زیف کرنا اون لسر گنها هوا دانینا لسر سر خواهین عبادت و دکنی منها هوا کتاب و مخص بن قدم خواب هوا مال خواب بلند کرنا یا نمس کرنا هین دچن مال خواه یا دهلن خالی هین نقنجن هین نباشن يا عباد مهين مثل قبر جسكري نظاهر هوا مليحة باطن هوا قبيحة مالا تيدا طريبة وچرا لسر بانوه بردای تو منفعت ولي خبر خبردان هوایین قنج دیگر افعال هوایین قبیح منفعتی نودن هوا خود تعالی گوته یا بنی آدم لعنت المخلوق نکن وی لعنت بزبر لسر هوا یا بنی آدم هون آبی بدخوان هون حمده ناکن وخورنا برحتی این دخوان شکر ناکن این حفظ خوش حرام ناکن این حفظ خوش گناه ناکن این شناره ناترسن این حفظ خوش غضب خدا ناکن این دو بیشن هم عبد خدای نه این پیامری وی کن این دو بیشن مرن حقه این جه عاجزن این ازمان خود بیشن تشتی نل دلی هوا ده یا بنی آدم طلب یا راضبین هم بگن راضبین هم مسکین رغبت و رحمت هم بگن به مجالست علماء لور رحمت هم طرفت العین که مفارقت جوانا که رب العالمی گوت یا موسی کسی که برا خواب بکن لسر مسکین که از حشراویل سر صورت میریا بکن کسی که مایش عالم را بکن یانش دیوابن خواب بکن از وی بلند بکن به دنیای آخرت دیدن حکی مسلمان کی پی قدر بکه او جمره در کتی حربی حکی جبو ما حش مومن کی بکه و ملائکت بچن زیارت تاویل دنیا و آخرته یا بنی آدم اگر هنش ایگر بترسان چو هنش فقیلیه دترسان من هن خلاص بکران و من هن دولمن جی بکر اگر هوا رغبت و جنت مثل یه دنیای بکران من هن بگراندان هین فراز سرفراز و آخرته اگر هوا از بیرا خبانیم چواهمین هر بیرا نه و صبح بار ملائکتا سلام بکر سر هوا اگر هوا قنجیل عبد می صالح و مسکین را بکر چواهیم دولمند و مزنا را دکن من اکرام هوا و مثل اکرام مسکین لی لبل قلب هوا مریب حبا دنیا. یا بنی آدم داخل جنت هم بده نابه الا کسی خواه نمز بکش بو مدا ما روژ خواه بیو بب بذکر ما من آن نفس خواه بکش شهوتا جبو اجل ما یا بنی آدم غریبا خوی بکه و حوینا صلی رحمه بکه لرخ فقیر روینا رحمه خوی مصیبتا بکه اکرام یتیما بگره جیر وی بابک رحیم با. جنبیاره وی زوجه کی باش با. حکی و حال با که ما از بیجم که چه سؤال جمع بکه از بدم سؤال آوی یا بنی آدم صبری بکه نفس خواه بشکینه از تا بلند بکم شکریم بکه از نعمت التا زیده بکم غفراندنش من بخوازه از گنهن تا بغفرینم صلی رحمی بکه از عمری تا زیده بکم يا بني آدم زمان تو نظر بکی لعیب ناساد و خوش بير بکی تا الشيطان راضي كير تا خدا عنرا یا بني آدم خلقا ناری کریه جعاق الوالدين وبخيل ونمام ومرائي ومانع الزكاة وزناكر وباخر وعرق بخار وظالم يتيمة أجير حيلكار ونائحة وجامع الحرام ناصر القرآن ورگە و مؤزل جیران ئیلا کەسێ تەوبە بکە یعنی خدا بێژێ مە خۆڵکە ئەگێکی یەش مۆڤێ درێ دێ بۆ من خۆ ڕحت بکە مۆڤێ بەخیل بە یە نەمۆم بە سەبا خەڵقی بکە یه ریایل عمل خود بگه یه زکات خود نده یه زناکر یه رباخور یه عرق بخور یه ظلمی یتیم بگه یه یکیب حق بشغلنا حیلیل بگه حقی نده وجن كان حاجة ليش مليار ذيك قير ويا تشتي حرام بيخد ذيك خدا وياك وبشتي مزنايا قرآن جبير بكا يا بركا ويا أزياد بدا جيران إلا كسبت شبا قصة توبة بكا قال الله تعالى وقتی تک بنهی کچید که نرینه با کچکایوی و برینه کانی تپی کی کیگه وقتی رزق کندی بی نصیبت نرینه با هندکایوی و برینه کی او که نصیبت تو گنها سر خواه جمع نکه لبرت نزانی بکیجان نهی از اشتب بعنرم از من آرزقی خوشتا بکم از دریان آسیمان بر دعاین تا بگیرم هوا بیرا خواه غضبام آنگه من او خوش گناه کریگه هوا فرزن مکرینه چوا هین پیهاتین امر کرین هوا حقی مسکیناش مال خود دایه و هوا قنجی کریگل مروفن قنجی کریل هوا هوا عفو کرینه کسی ظلمیل هوا کری هین چن سحا کسی نهتی سحا هوا هوا وفاداری گریب کسی کو خیانت هوا را هوا جیران خواه راضی کرینه هوا سؤال دین خوش عالم و أس صورتي هوا نورنم أس قلبي هوا درينا أس ببوخ صلتش هوا راضي يا بني آدم برينا بول نفس خو بول جميع مخلوق و اگر تيش نفس خو عزیزتر ديت الجم خوال بر نفس خو نكبا اگر تا ندید قدری وی بگیره اکرام وی بکب توبه صالح گناه نکه و برای نفس خو نده عذاب ناره یا بنی آدم جه سکنان دناتا چیکی ارزکی دیاتا دا موچه تا مستور کریا به پردکی دا توش رحمت دیا در نکوی مبره تا دایا پشتا دیاتا دا بهنا طعام تا نده ازیت نکه تا مبر پالا تا یا راستی کریا کذب یا چپه تحیل متعلیم تا یا رابین و بینشتن ارزکی دیاتا دا کریش تره می کیو حال دکاره دمهم تا تمام دبات اس وحيد جنبال ملائكتي موكلي برحمه با دل سر پر خود در تخل دنیای ددان تای تشتا ببره نینه دستی تای تشتا بگیره بینه نینه مد دراش سنگ دیاتا در کرنه او شیر خالص جه دهره که الهاوینه ده خونه که الزبستان ده گرمه ما محبتات اخذ دلی دل بنت ده حتى تتير نخوي أو تير نوخن حتى ترو ناسي أو رونوسن دمو تا مظن دبي تبي أمريو مدكي تبو نها دكي تو احتماد خود دي لسر مخلوق نو دي لسر ما تول برچاو خلقي قنها ناكي تشبو خف دكي جمن نا توجمن فيه ناكي دجال في قاسي أجل تبوكي ماس جوابو تا ددم أجل تو جمن سؤال بكي ددم تا أجل توبة بكي قبول دك حكاية جنك شو بالمسجد پیغمبر وعليه الصلاة والسلام سب بهدانا حديث مي ظلام منافق راست هاد قلت تكيبه بچی گوزه بچه